nova classifico de la vivantai estuloi. Antau quelcae iartcentoi, Cartesio instruis che ciam oni alfrontas tre complican aferoin, estas prudente dividi la problemon en multain etain partoin, cae ordigi ilin de la plei simpla gis la plei complexa tio estas tipa traito de la scienza pensmaniero. Ne existas scienzo sen classifico. Exemplo de tio estas bela classifico de vivantai estuloi, farita de la genia Carlo Linneo, sveda botanicisto, zoologiisto, cae curacisto, quiu vivis en la dec oca iarcento. Oni consideras lin patro de la moderna taxonomio. Li ordigis la vivuloin lau specioi, familioi, ordoi, classoi cae simile. Sur base de ilia morfologio, anatomio, cae tio consistigis lian classican vergon sistema nature, publicigitan en la iaro 1735. Nun tempe, post prescal tricent iaroi, internazia comunumo de sciencistoi comenzas contesti la classificon de lineo. Post dudec iara analizado, gruppo de ducent faculoi pri biologio el diversai landoi venis alla concludo che ne eblas precisa classifico de vivantai estuloi se oni ne prenas en consideron la teorion de evoluado de Carlo Darwin. Linneo nesciis che organismoi shangigas en sia morfologio laulonge de la tempo, ili diras cae li donas simplain exemploin. Lineo definis birdoin lautio che ili surhavas plumoin. Li si atempe nesciis che iui dinosauroi havis sur si plumoin. Alia exemplo. Termitoi apartenis al unu ordo, sed lasta tempe oni trovis che ili devenas de subgrupo de insectoi quio facte appartenas al alia ordo. Illi alvenes alla concludo che ne eblas compreni la logicon de la classifico de vivantai estuloi se oni ne sercias iliaen evoluaen linioin. Por classifici birdoin, oni devas do arigi ciuin existantain birdoin en unu solan genetican arbon, gis la unu sola comuna prabirdo. Tio na signifas che oni changios la nomoin de la animaloi ca vegetaloi, sed nur che oni classificos ilin ali maniere, laula constio, che spezioi evoluas. Temas pri tute nova maniero compreni la biologion. Por tio oni creis du libroin nome philocode cae philonim. Tio signifas gravan turnopuncton en la scienza mondo. Por ni, laicoi, gi aspectas kiel uno plia glorigo de la teorio de evoluado de Darwin e la decnaua iarcento. Gis nun, iui religiae grupoi ancora o contestas gin, sed versaine in la campo de scienzo gi pli cae pli firmigias. Se vi emas, legu fundamentan libron, la originon de specioi, de Darwin, en Esperanto.